novi ciklus predavanja. Svima, dragi i iskreni Allahov rob, brat Ibrahim Delić, medresa Magla i Liješnica, 2012. Predavač Ibrahim Delić. Ehlen wa sahlen. Sva potjebika. Sva hađ obavi radi, dunja, da, radi zvanja ili dunjaluka, da bude hađija, kaže, kao onaj, kaže, zove me hađijom, nisam da potrošio desila mara. Ili, na primjer, koji se bori isključivo radi ratnog plena, ili onaj koji uči ezan samo za platu, ili onaj koji klanja ljudima kao imam samo za platu, ili školuje se za vjerske znanosti samo da bi dobio papir i da bi se zaposlio. Propis ima ovaj dva znači. Koliko svim tim svojim dijelima nastoji da dobije dunjalsku korist, tada to biva velikim širkom. A koliko želi time da dobije neku određenu samo korist jednu ili manju korist, to je onda biva šta mali. Ovo je šetansko djelo i zabranje. Znači, hoće su čak, čuo sam i neki sirbali napravili razumijem, biznis od toga, pa su se dogovarali, ja ću nabaciti, a tako biznis okreću. Idi, I kažu, idi tom i tom, dođeš, hođi, kaže, idi tom i tom, hođi, on ti može pomoći. A ona opet šalje kad neko njemu dođe, idi, idi tom i tom, on ti može pomoći. Znači, ovo je, znači, od šeitana i nevjeričko djelo, i zabranjeno djelo. Novi ciklus predavanja. Brat Ibrahim Delić. Medresa Magla i Liješnica 2012 Istinski nasljednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunnetskih mimbera www.paltalk.com Soba put vjernik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wala la lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ما بعد إشته شيوانيا مزاريا مزاريا se mogu, mogu posjećivati na dva načina na dozvolen i nedozvoljen, nedozvoljen način. Dozvoljen način posjećivanja radi ahireta, posjećanja na hrani se sam kaže, bio sam vam zabranio, u hadijskoj bili gledaj muslim, bio sam vam zabranio da posjećite mezarove, a sam to dopušta. Na početku slava poslanik se bojao da neće ljudi početi činiti širko nezavio. Pa je vidio da se utvrdio tevi kod Asaba, pa je rekao sad sam dozvolio, češujte mezareve. A u drugoj predaj kaže, kaže, oni posjećaju na hiret na smrt. Drugi, nazivanje selama stanovnicima mezarja. Kako ide selam? Selamu alaikum, ehe diari, mu'mine, umupine, umuslima, inna, inša Allahu, bikum, lahi, kune, neselu, ena, velekumul, afir. Znači nazivanje selama umrli se, učenje dove njima, učenje dove za njih. Ovdje kaže dove za njima, greška, učenje dove za njih. Vidite kako mrtvi trebaju od nas, a ljudi mrtvi od mrtvi traži. A ljudi se mogu, mrtvi se mogu koristiti samo živi. Propisa naša. Sada pišite pod naslov zabranjeno posjećivanje mezarja. To što ću sada reći, ovo su dijela kufra, napišite. Ovo je dijelo kufra, pa ćemo dolo da reći šta je ko je mušik ako uradi neke stvari kod mezara. Znači ovo su dijela kufra, učinjuje kufra. Prvo od njih jeste namjerovanje, činjenje i badeta, namjeravanje, činjenje i badeta Allahu kod nečijeg mezara. Znači okrene se prema mezaru i klanja, ali ne, ne klanja se mezaru, je sam prema mezaru. To je znači kufr, dune kufr, mali kufr. Vjerovanje da to i neki bereket kada je kod mezara. To je se vapa umrlom kod njegova mezara. se vapa umrlom kod njegova mezara. Maju paliti auto ili jahalicu osedlati i otići posjetiti neke mezarje ili neke tekije kao tekija na buni, ajvatovca i slično. Petri početi. Neko osedla jahalicu, nalije znači gori gorivaj, pripremi auto i upali i ode da posjeti mezarje neko mezar ili turbe ili tekiju ili slično. Kaže poslanci u hadisu Nebu Hureyre i Sedla Hudrija koji su sahi Buhara i Muslim bilježe. Ne sedlaju se sedla osim posjeti tri mešina. Mešlu Haram u Mekiju, Faniko, Mešćin u Medini i Mešlu Aksa u Palestini koju su okupirali židovi Allah. Kad napište po tri veliko osjećivanje mezara koje čini čovjeka ono koji posjećuje mušrikom, znači onaj ko na, radi ovih razloga posjeti mezar, on je mušrik, e, posjećivanje mezara, ja. da se moli mrtvi u mezaru poda, da se od njega traži bilo kakva pomoć. Pod Da se moli mrtvi i da se traži pod B bilo kakva od njega pomoć. Te da se kod njegovog mezara prenose žrtve od mrtvi. Da se njemu kod njegova mezara prenose žrtve. Zakon je kurban, ili zavjet je razumelo ovu. Sjećate se onog hadisa gdje poslani kaže čovjek je zbog mušice ušao u džernet i zbog mušice ušao u džehenba. Objašnjava sada je bilo neko mjesto gdje su obožavali kipove i to je bilo kraj puta i dočikali su ljude ko tu ne i ne prenese žrtvu pa makar bilo što ubit će ga. Pa, pa su prvo zaustavili, on nije htio i oni su rekli ubit ćemo te, natjerali ga i on je prenio mušicu kada aj makar mušicu, šta mušica? A neće ništa, moraš mušicu. I on prenese mušicu i ode u džehe, u džehenem. A drugi najide, isto tako hoće prisliti, to nije tio ni mušicu da prenese i uđe u džehe. U džernet, znači zbog mušice ušao u džernet i zbog mušice. Vidite koliko, koliko je opasan širk, pa makar bio kao mušica, a koliko je blizu džernet kada neko je u teuhidu, neće nikome da ibadati do Allahu azzavedu i prenosi žrtvu. Isto naslov siha u legvanističkom značenju je dešavanje nepoznati i skriveni stvari. Legvanističkom značenju jeste deš, dešavanje nepoznati i skriveni stvari. A u šerijatskom učenje, čaranje, zapisi, lijekovi, trave i droge koji utječi na tijelo i trce nakon Allaha. Ište postoje dvije vrste sihra. Prvi je veliki šir, to dolazi usred obožavanja džina, i šeitana, znači to dolazi u sred obožavanja džina i šeitana, približavanje njima, padali na seždu njima, kako bi oni, kako bi oni bili radnici za njega i djelovali na opsihre. Znači, sihirbar se mora raj preponi poniziti toliko minima da učini dijelo kufra, kao što je mogu bi slučajevi pisanja ajeta sa administracijom, pravljenje od Kur'ana, papuča i ulazak u WC, glanjanje žene u hajđini fasu, a čovjeka dunupa, dunupa bez, bez temima, glanjanje na nekim mjestima koja je zabrane poput WC-a i ostalo i slično. Znači, mora raditi djela kufra i harama da bi stupio u kontakt sa džinima. Znači, mora biti toliko pokvaren. I zato je sihirbaz i ova je višta sihra šir, širk i onaj ko to radi, on je nevijed. Znači, kufr širk. I po dva, sihir koji je veliki grije. Veliki grije je razvratno i zabranjeno djelo. Kao na primjer upotreba nekih lijekova, opojnih lijekova i donesi sa 12 izvora vodi, ta, nabere mi toliko i toliko vrsta trava, ili droga i slično, ili šaranje po ruci, a šarati nešto po ruci, izigravanje urokom i slično. Čika ciganka gatala u glanu propisi sihra, sihrbaza, kad će mu raditi sa njim, tavno ma izabra, ta nosi i džini, Allah, operil hilda, i oni što letije po zraku, voda i po vodi nosi i džini, to su ti koji džinima sve što činje i sve ostalo da bi džini nosali. Prvo je, koliko sihir bude od prve vrste, one gore, znači, koja je šir, hirbaz je nevinik, i ubija se ubistvom od nekoliko, znači bude obožavao džine i šeitana, obožavajući sa njima, padajući ima na sežde Kur'anom ulazi u WC ili pisao ajte menstruacijom i slično, klanjala u hajzu i nifasu i ostalo, znači tada je ovaj sihirba, šta treba sa njim urati, bio žena ili muško? Ubit ga kao odmetnika i baci ga na smeće, zaklanfat mu klanfu u petu i odvuj na... Znači, a ukoliko sihr prve vrste, kao što sam rekao, Šta sam nabrojao? Treba ga ubiti kao odmetnika. Po dva, koliko sihir bude od druge vrste, sihir ne biva nevjenikom, ali biva velikim grešnikom kojeg treba pris... vas pitati sa tazirom, odgojom, mjerom. Zatvoriti u zatvori, sohe pripremiti. Znači, ako vi će donesi mi halinče, donesi mi nekoliko, nekoliko trava, nekoliko izvora, ponio si mi toliko para, što se priča o to samo džini donosi, znači možete se studiti tome. Ima ti u rodu taj, taj, taj, to sve džini, znači oni rad, sarađuju sa džinima. Dokaz da je sihirbaz nevjerni jeste ajeti sure el bekare vema ju aldi mani min ehadin hata je kula inama nahnu fitnetu fela tekur. Kaže i oni nisu Harut i Marut nikoga naučili, ni jednog čovjeka naučili sve dok mu nisu rekli, poučili dok nisu rekli, kada mi vas iskušajmo, pa nemojte biti nevjernici. Ili kaže Allah Đelšanu, nije Suleiman kjafir, velakin šejatine keferu, ju alimune nase cihr, šeitani su nevjernici, učili su ljude. Sura Al-Bekara 102. drugi jaje. Tako ko bude učinio ili poučavao se njime, ili bio zadovoljan njime, činio je nevjerstvo i izašao je iz Islama. Ja. Sada kaže poslanik sa svom u, u dva hadisa ko ode vraćar u kjahinu, men eta kjahine osahiren, posle sume, še, a posle ga upita nešto, ne prima mu se namaz 40 dana, nema znači nagrade za namaz, a mora klanjati. A kom ga, komu povjeruje, ne vjerovuje ono što je objavljeno Muhammedu, salam sam postoje nevije, nevjerni. Propisi skidanja sihra naslona piše. Znači ovaj prvi koji je ošao pitu, on je učinio kufr ali ga nije izvo izvjere. A drugi koji je povjerovo, to je mušić njegova krv je halal. Postoje dvije vrste uklanjanja sihra. Sihr uklanjanje sihrom. Ovo je šetansko djelo i zabranje. Znači, hoće su čak stuo sam i neki sirbali napravili, razumiješ, biznes od toga, pa su se dogovarali, ja ću nabacit, a tako biznes okreću. I, I kažu, idi tom i tom, dođeš, hođi. Kaže, idi tom i tom, hođi on ti može pomoći. A ona opet šalje kad neko njemu dođe, ili, ili to mi to, on ti može pomoći. Znači ovo je znači, od šeitana i nevjeričko djelo, i zabranjeno djelo. I po dva, skidanje sihra rukom, šarijaskim liječenjem, dozvoljenim a poput medom, mirisom ili slično, to je dozvoljeno nikakvog znači osporavanja u vezi ovog liječenja ne ima. Tako vjerniku je dužnost da, nemojte pisati, upozori na sihrbaza vađib mu je da upozore sirbazom. Morate znati da sirbazom, za sirbazom se ne smije klanjati. Ako se dokaže da neki imam ili neko zapisuje, ne smije se za njim klanjati namaz. Znači, Zapište znakovi pomoću koji se prepoznaje sihirba, na koju, preko koji ćeš poznati se sihirbaza. Prvo pitanje bolesnog o njegovom ocu i njegovoj majke. Znači pita ima njegovo, njegov oca, njegove majke. Pita te za ime, tvoje ime, tvoje majke ili oca. Po dva, traži nešto od bolesnog haljinča ili nešto, odjeću kosulju, haljinu. Tri, pisanje talisma, talismana, znači tamo neke kockice, trekutići, čibra, neki krstovi u papiru, sve sam to nalazio dok su... ljudi, kad smo ljudi donosili. Ima ljudi toliko zapis, znači toliko je šeitan općinio zapisom da ne smije izaći iz kuće bez zapisa. Smatra ako hamajli u nose, gotovo je potonuli se. Znači ovo je kufr. On je se oslonio na Hama, Hamaliju na Allaha Đelešan. Po četiri čitanje nerazgovjetni ruki i cali slama, brblja nešto. Brblja nešto ti ko ti kod učaje, dođeš vam brblja, ne znam šta brblja, hebrejski tam priča, šta li? Pod pet, ponekad traži životinju s određenim opisom da je zakolje pominjući Allahovo imanje. I onda krvlju, znači te životinje, maže bolesnu osjelove tijela ili zaklanu životinju, baca na napušteno mjesto. Znači baca je mala Allaha u šestu, daje bolesno pokrivaš koji na sebi ima kocke u kojima se nalazi slova i broje. Tovarim opet džina zavra. Sedmo, govori brzo nerazgovjetno, nerazgovjetnim govorom. Ja kad sam možda u jednom bazu da vidim šta radi, bolje šta radi, on je ima ovakvu nauku, napravio sebe ranu, ima onu čačkalicu za uho i uvijek ovakvu po, po uvoru krv dira, Osam daje bolesniku listove koje on treba spaliti ili nakaditi sa njihovim dimom. Kada ovaj dim na sebe, treba zapaliti i nakaditi sa njihovim dimom. Ko onaj miris na arapski što ima pa on zapali heljari slično i onda da, e, e, tako isto on kao ovim se nakadi. E, devet. Daje bolesniku neke od stvari da ukopa u zemlju. Da je tu ukopaj po tri drveta ili negdje u čoša, kako neko zapisuje nekom, kad ovo tu u jas dva, tri čoška u nas, to su ti sihirbaze, ili oni ko ide sihirbazu da ga liječi, mora prepoznati ako ove stvari bude tražio od njega, da je to sihirba, sihirba. pište gatanje i, i proricanje, proricanje, ješ cijanki, koje deset se tu i tu, I imat ćeš u životu mnoge belaje, a ko neće ima belaje? Imao si oca i majku, Kako ćeš se rodat ćeš po zemlji, trošit ćeš se ti para. E, ja. Yeah. Hajmo pište, definicija gatara, momči, šalam. Definicija gatara, to je onaj koji putem džina i šeitana obavještava onome što će se desiti u budućnosti. A što su ti džini koji svjetlice i oni gađaju, oni zvijezde, putem džina i šeitana, znači ono što će se desiti u budućnosti. Znači, Allah Đelešanu kaže da uspije neki ukrast vijest kada Allah Đelešanu propisuje, javljuje melecima, prije neki da ukrade, pa ga ne pogodi svjetlica dok on prenese drugom dole iz posebe, dođe tako do zemlje, Zato poslanik sve kaže to su, kad su rekli, a sad pa on nešto pogodi, kad to su, kaže, sihirba dala da ubio jednu stvar, pogodi, a sto puta slaž. Znači, samo nešto može ova, na ovaj način dobiti, preko da džini saslušaju, pa onda da počnu prenositi jedan drugom dole dok je svjetlica njiha izgadio, dok ako uspije dole do zemlje, zadnji ona čuti, preneti, cijet bazu, dobro, odnosno loše. Definicija proricatelja, to je onaj koji tvrdi da poznaje sadašnje stvari. Primer, kako ćeš ga poznat? Kaže, eno ti ukradena stvar kod tog, kod tog u magazinu. Ti nađeš, kaže, ješ to ovaj čez, ti joj daje stvar. Pa, e, ono je, je on dobar, poznao je, ovaj mi ukrao lopatu, eno je u magazinu. I našao u njegovoj magazinu. Znači, džin mu rekao da je tamo. Ili kaže zapis tu i tu od kopa i naćeš ga, bili stisno. Dalje, prezivanje poznavanja gajba. Znači, ovaj ko tvrdi da zna gajb, on je šta nevijenik. Jer utira je Allaha Đelešanu u laž, kad Allah Đelešanu kaže Kula jalemu men fi semavati wal ardi ardil gajbe ila Allah. Kaže, reci, niko osim Allaha ni na nebu, na zemlji, ne zna gajb nevidljivu. Sura Enemul 65. jajt. Vrste oniha koji obavještavaju o neviđenom pod nas. Oniha koji obožavaju, znači ima nja više vrsta. Abu Dala raz, Jafira raz, ostaje šiće žene. A ima i mrafika raz. Vrste oni koji obo, obavještavaju o, ne, o neviđenom. Prvi onaj koji obje, obavještava o gajbu putem džina. On se zove Kahin. Znači on koristi džine, kako smo rekli, džini u ukradu tu vesti, donesu i on koristi to. To je prva vrsta. On se zove Kahin. Zato Allah Đelešanu kaže u suri Haqa, kad je Omer pri, u povodu ovih ajeta, srce mu se okrenulo prema islamu, dok je poslani klanje u Kjabi, učio je sura Haqa. Šta je rekao? Vema huva bi Kjabi da Kahin, kalime ma, te kakav i malo hovku primati vas. Kahin, zato poslanik kaže mene eta kahinen, eusahiren, kodi ovakvom ili sihrbazu i povjeruje što je rekao uz nevjeru poslanik slom. Druga vrsta, onaj koji obještava o gajbu crtajući linije po zemlji. On se zove Ramal. Znači on crta nešto po zemlji. Dobro crta. To ne ima slabo, to ima kod nas. U arapskom svijetu ima Raman. Treća vrsta, Ramal znači ovaj. Onaj ko obavještava o gajbu puta zvijezda, on se zove Muneddin. Muneddin. Četvrti, onaj ko obavještava o ukradenom ili izgubljenom na skriven način, on se zove Arra. Kaže, tu, tu ti je životinja otišla, ba, ba, ba, Arra. Piše sad pod naslović, propis odlaska gatarima, poricateljima i sirbazima. Propis odlaska gatarima, poricateljima ili sirbazima. Takav je problem i onaj koji ode da je upika, ali ne vjeruje. Takav je učinio mali, ku, odnosno, tijelo kufra. Tako sam rekao u hadisu, ko ode poricatelju, pita ga o nečemu, nama mu se neće, nama se neće prim 40 dana, hadis bilježi ima muslim i Ahmed, 2230. ajet u muslimu, o hadis u muslimu, a četvrti tom, 68. hadisu Ahmedovoj zbirci, to jeste Musner. Drugi, onaj ko ode spomenutim osobama i povjeruje ono što su rekli, on je uz nevjerovu ono što je došlo Muhammedu sa osnovu kakav je poslanik. Ko ode do poricatela ili gatara i povjeruje mu ono što je što kaže taj je uz nevjerovu ono što je objavljeno Muhammedu sa osnovu. Hadis bilježe četvorica autora Sunana a, i Hakim a Albani ga je ocijenio jer dostojnim u Sahihu džamiju pod 5939 hadisu 5000 ovo je hadis po broju 5000 jeste razumeli ovo? a šta je zamena u našto će se onda čovjek reći oni koji zabudali pa šta ćemo sad? Znači, nek se oslonu na Allaha Đelešan, sve cej, vas tu, ja ću vam flaš, a? Kako je kufa sad odobravati po jedan teara vaše pisanje? Idemo, et, tijere, zloslutnja, momci, ja, mašan al šabab, znaš šta je poslanstvo rekao? Men kjana yukminu billahi vel jeume vahir fel jekul hajna nevli, jesmut. Ali se nebu u rejde, bilježi ga Buhara muslim, ko vjeruje Allah sudnji dan govori dobro ili neka su puti, putna je zla. Ta je tijer. Mačka kada je priletla preko puta, neće nam biti dobro, a mi se kada čuvo vrati kući. E, pjeva ona tita ona svraka viće, neko će umr. Jedna je došla u baštu na jabuku, iz ove kuće će neko odavde umr. A crna zmija ide putem i to možemo svratati, ajmo kući i vrati se. To je kad taj tijere, znači, znači kada čovjek sebi predstavlja nešto unaprijed, znači predstavljanje zlo slutnje u osnovu neke stvari. Halo, predstavljanje zlo slutnje na osnovu neke stvari. Propis te tajura, on se suprostavlja tevhidu sa dva aspekta. Znači, ovdje su prostavili akidi vijenika sa dva aspekta. Prvi je onaj kod koga se nađe gubi oslonac na Allaha. Kao da Allah Đelešanu ne štiti svoga roba. uči dovu kad izađeš iz kuće i hoćeš negdje koju. Bismillah tevekel tu alela vela haule vela kuvete illa billa. U ime Allaha, oslonam se na Allaha, nema moći i snage osim u Allaha. Idemo, ako si sjeo u prevozno sredstvo, učiš dovu za prevozno sredstvo i završna stvar. Tako, koja je dova za prevoz sredstva? Prva kad se ukrcaš kaže subhanu nazi sehru na haza vama kunal mukrinu a ina ila radna mukalibun. Kako ide dalje? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, akbar, Allah, akbar, Allah, istakfiru, Allah, istakfiru, Allah, minni, zalam tu nafsi, fe inna u lakfiru zrube, istakfiru zrube ila ante. Kod Ali radi Allahom dova. Znači da je poslanstvo doje ovu dovu. E onda ona dova za put, poznata tri puta je prikaš Allah ekber tako. I ona ne boj se ništa, oslon na Allaha i Allah će te štiti. Od jedan je znači gubiš sa ko vjeruje u tetajer gubi osnovac sa Allaha Đelešanu. Znači osnovac sa nekog drugu. Po dva, on se veže da stvari koje ne postoje, koja je samo priviđenje iluzija. Otkad ti znaš, gaj, šta će se tebi desiti? E, eh. Ajde. znači, on vjeruje u stvari koje su priviđenja iluzija. Dokaza zabranu tetajera jeste Ela innama ta'iruhum inda Allahi vola kinekrum la jalemun. Kaže, ali njihova nevolja je od Allaha bila, samo što većina ljudi ne, nije znala. Znači, nevolja može samo stići od Allaha sa njegovom pravdom ako se zaslužio, a dobro isto haj stiže samo od Allaha Đelešanu. Allah Đelešanu kaže, bi jedike l hajir, da učimo u tvojoj ruci svaki hajir. Ha? Za stvari koji ne postoji, koje su pribiđenja i iluzi. Ovo je ajd sure e, E'arab 131 dalje dokaz zato jeste hadis koji je mu tefeku na leji Buhare ga i muslim bileže Buharija pod 5707 a muslim pod 2220 220 brojem kaže poslanik sa zrojem šta kaže nema zaraze nema loših preznaka nema sole i nema crva i u utrobi nema zaraze nema loših preznaka nema sole Znači, sova ova hukće, evo ga nešto. Isto kod nas vraka ili neka ptica. Mačka ili osnovi. Nema crva u utrobi. To je bilo to arapski neki u doba poslanika bio. Te taj. Drugi hadis jeste, bilježi Davud, Ebu Davud, 1910. Tirmizi 1614. Kaže da je Hasan sahih hadijere je širk, kaže poslanik. Tijere je znači prepisivanje Allahu druga. Tanje onoga koji čini tijere. Tanje onoga koji misli da mačka dolazi zlo kad pređe preko puta. Pište, pište! Sutra će te reći, treba vam ovo, šta je ovo, te bi neko objasniti, a joj, kako onog Ibrahima nisam slušao i pisao, ali kasno, aha, ha, koji čini tijere, kakav je njegov propis, on se iznenadno, naravno, znači stanje onih ili onoga koji čini tijere. On je u jedno od dva stanja, jedno je da se suzdrži zataži pomoć od tijere, tijeri i ostavi djelo. Ovo je ona najopasnija opcija tijere. Znači da stvarno se osloni na to i da bude pravi, znači da se pravu ima predrasude. Izgled misli. Drugi je da nastavi putem ako je mačka prešla ili nešto, ali s brigom da mu taj loš preznak ne naudi. Ovo je isto zlo slutnja, ali je manji vid prvog. Znači ide on, nastavi on, ali najezla mu se svaka dlaka. Sjećate se ono kad kaže ona, tu, tu se prikazuje kod te toj vode. Pa ti kad ideš na veče, ma samo da nešto susne. Ti bi ga nagario, u četvrtu bi prebacio i to ako ima pet i turbo, ako je, znači ti si produžio, ali te strah. To je znači srce, u srcu je hašit, to je kašati i bade srca. I oba oblika, znači, utječu. Jedan skroz briše tevi, a drugi utječe na tevi čovjeka. Šta je lijek za te tijere? Da napiš. Šta je lijek za tijere? Dova. Allahumme la je'ti bil hasenat illa ente. Vela jefeu esejje Allahumme la je bil hasanat hasanat Allahume la je'ti bil hasanat ila ente. Znači, gos, gospodar moj, niko ne dolazi sa dobrom, osim ti, sam ti daješ dobro. Allahume la je'ti bil hasanat ila ente. Vela jesfe'u esejjiati esejjiati esejjiati ila ente. Niti daje iko zlo i spašava o zla osim ti. Vela havla vela kuvete ila bike i nema snage i moći osim kod tebe. Osim kod tebe. Ali i bilje žebu davu 3919. Albani ga je ocijenio slabim u daifu daif džamiju 199. hadis. Druga dova koja je lakša. La tajre ila tajruke vela hajre ila hajruke vela ilahe gajruke. La tajre, ova je lakša dova i dova. La tajre ila tajruke, vela hajre ila hajruke. La tajre ila tajruke, vela hajre ila hajruke. Vela ilahe gajruke. La tajre ila tajruke, vela hajre ila hajruke. Vela ilahe gajruke. Gospodaru moj, nema nevolje osim od tebe i nema drugog istinskog Boga, niti dobra osim od tebe i nema ovdje ne napisano nema nevolje osim od tebe i nema dobra osim kod tebe i nema drugog u Boga osim mimo tebe. Hadis bilježi imam Ahmedu Mustanu drugi ton 220. A šejh Albani ga ocijenio vjerodostojno i spomenuo u zbirci vjerodostojnih hadisa pod brojem 1065. hadis. Razumeli? Zatim na njemu je da spozna, to je ono što ja vam sad predajem i koji će slušati ova CD, da spozna štetnost zloslutnje. Znači da pozna šta znači biti u tajeru. Koliko je to štetno za vjeru. Drugo, bori se sa svojom dušom da je odgoji, da se ne boji svega i svačega, nego sama Allah, sve da se osla sam u šanu. Ti vjeruju Allahu u odred. Znači, desit ćemo se ono što Allah, Đelšanu odredi. I ne može ga tu mimo ići. Kaže, ali ja radi Allah, od koje sudbine da bježim? od one koja mi je zapisana, ona koja mi nije zapisana. Od one koja mi je zapisana ne mogu pobjeća, ona koja mi nije zapisana, ona me ne može ništignuti. Šta ima od nje bježati? Od četiri, ima, imati lijepo mišljenje o Allahu. Četiri, imati lijepo mišljenje o Allahu. Pod pet, klanjati istiharu nama. Varikijata, istihari namaz. Kod nas ima levotarija, idu i plaćaju ko će mu klanja istiharu namaz. Kod on onaj kome plati bolje zna njegove probleme, da je on preči kod Allaha od njega. Znači Allah kaže, kogo me pozove, iza selke bade ani fejni karim, ja sam hvala nabikum od uni estadžible, kaže gospodar, pozovi pozovite me, ja ću vam se odazvati. Kaže poslani sa slan, u istinu je cijera samo ono što te navede na nešto ili te odvrati od nečega. Znači nema nikakve osnove. U istinu je tjere ono što te navede na nešto ili te odvrati od nečega. Ahmed bilježi Adis prvi tom gdje je Ahmed Šakir, Ahmedullahi, Alehi u svojim opaskama na umusne to, odnosno 1824. Ovaj hadis je ocjenio slab. El fi'alu, optimizam napište. El fi'alu, optimizam, pa ćemo se odmoriti kad završi. Znači optimizam, Šta znači optimizam? Čovjek, pa tač ja, ne moram ja to, ba, kaj, nema od tog ništa, ba, kakav ja vijednik ne ostavi sve. Jel di će ja nauči Kur'an napravim? Ja završ fakultet, ba, ne mogu ja, to je pesimizam, znači, zapravo pesimizam, optimizam, šta je optimizam, odnosno, e, ja sam lapsu, el fijalu je optimizam, sam halal sam pisao. znači, ono je pesimizam, a optimizam, znači šta je optimizam? Kad čovjek uvijek lije pomisli, sve će biti pozitivno ne treba nikad pada u oča, uvijek ima zadnji vagon u islamu, ne treba nikad mene Allah neće oprostiti. To je pesimizam. Znači, oprostit će mi Allah za veđe, će sve grije, na Allah, jak se razlube džamija na dunjalku, znači, sve će grije na dunjalku oprostiti. Znači, i mogu ja tu, znači, sam sebe nagoni na optimi, optimizam i onda ubire sebe i uspije u životu, znate. Dokaz da Allah za svoj poslanik voli optimizam jeste hadis se feku na Lejih, Buhara i Muslim, ga bilježe Buhara pod 5315, a Muslim po 4123. broju hadisa, kaže da je poslanik rekao, zadivljuje me optimizam. Zadivljuje me optimizam. A kaže za pesimizam sumu suul huluk. A pesimizam je loš ahla. Ahlak. I ovo, kakva je razlika između fijala i tijara? A? Potpuna razlika. Znači, tijare čovjeka Koliko ima? Evo, evo gas, otićemo na svemir. O, dobri Božnjak, probudite se. Put vjernika je za razumom obdarene portal na kojem govore samo iskreni Allahovi robovi. Oni koji su magistri i doktori u dijelima, a ne samo na papiru. Fatat al-khayr, ya fatat al-khayr, فتاة الخير يا فتاة الخير فتاة الخير يا فتاة الخير فتاة الخير يا www.pautal.com Soba put vjerni الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا وتوقيد مشعل الإيمان كي تنجو Novi ciklus predavanja Brat Ibrahim Delić Medresa Magla i Liješnica 2012. غدا تنير مسير دعوتنا وتوقد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا وترفع راية القرآن تحدو ركب عزتنا وتسمو في العلا قيما وتحذو ركب سنتنا سنتنا سنتنا فشد العزم واصطبري لنرسوم درب رفعتنا وكوني للهدى علما نكشف زيف ظلمتنا ونهي الهدى علما فيه فزيف ظلمتنا فتاة الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا وتقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا وترفع راية القرآن تحدو ركب عزتنا وتسمو في العلا قيما وتحذو ركب سنتنا فتاة الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا وتقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا وترفع راية القرآن تحدو ركب عزتنا وتسمو في العلا قيما وتحذو ركب سنتنا سنتنا سنتنا وبثي الدعوة الغراء لتجلو عهد أمتنا وكوني منبع الإصلاح يسقي روض صحوتنا وكوني منبع مسير دعوتنا وتقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا وترفع راية القرآن تحدو ركب عزتنا وتسمو في العلا قيما وتحذو ركب سنتنا فتاة الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا وتقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا وترفع راية القرآن تحدو ركب عزتنا وتسمو في العلا قيما وتحذو ركب سنتنا سنة سنتنا سنتنا وكوني بدرنا الوقادا في إظلام حيرتنا فيك نؤمل الآمال كي تمضي مسيرتنا وترفع راية القرآن تحدو ركب عزتنا وتسمو في العلا قيما وتحذو ركب سنتنا فتاة الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا وتقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا وترفع راية القرآن تحدو ركب عزتنا وتسمو في العلا قيما وتحذو ركب سنتنا سنتنا سنتنا وفيك نقارع الأوغاد نثبت صدق عزمتنا فبث الخير صابرة ليعلو صوت دعوتنا وفيك نقارع الأوغاد نثبت صدق عزمتنا فبث الخير صابرة ليعلو صوت دعوتنا ليعلو صوت دعوتنا ليعلو صوت دعوتنا ليعلو صوت دعوتنا ليعلو صوت دعوتنا فتاة الخير يا أملا فتاة الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا وتقيد مشعل الإيمان كيف تنجو بأمتنا وترفع راية القرآن تحدو ركب Prvo, عزتنا astrologija kao nauka izučava dvije stvari. Znanje o propisima i utjecaju i znanje o razlozima i upravljanju. Znanje o propisima i utjecaju, znanje o razlozima i upravljanju. <coughs> Propisima i utjecaju, znanje o razlozima i upravljanju, znanje o propisima i utjecaju ne može, da je ubjeđenje da zvijezde imaju utjecaj, to jeste da one stvaraju događaje i, i to prinose zlim stanjima. O predstavlja veliki šir, znači da od njiha one utječu na zlo stanje ili dobro stanje, to je veliki šir. Po dva, uzimanje zvijezda razlogom putem kojeg se, kojim se saznaje gaj. Ovo je isto veliko nevjerstvo pod tri ubjeđenje da se zvijezda, odnosno zvijezde, razlog dobra i zla, a svevišnji Allah je taj koji daje dobro i zlo. I ovo je šir. Neki misle da ovo mali šir, mali. A znanje o razlozima i utjecaju ukazivanje na vjerske koriste na osnovu položaja i kretanja zvijezda. Ovo je potrebno i traženo. Ukazuje na, vjerska korist, na vjerske koristi na osnovu položaja i kretanja zvijezda ovo je potrebno i poželjno. Primjer zvijezda u određivanju kibli. Po dva, upotrebljavanje zvijezda za dunjalučke kori. Zavanje zvijezda za dunjalučke stvari. I kori. Zvijezda za dunjalučke su biva na dva načina. Prvo je upotrebljavanje zvijezda za određivanje strane svijeta. Prvo sa zvijezdama određiva strane svijeta. Ovo je korisno, dozvoljno. A drugo, određivanje zvijezda pomoću zvijezda godišnja doba to nije pokuđeno po ispravnijem mišljenju. Nije pokuđeno po ispravnijem mišljenju. Mudro stvaranja zvezda. Šta su mudro stvaranja zvezda? Tri stvari. Ukras besima koja se gađaju šetanima kada su ljudima da se njima povode. Za njima povode. Znači ovo je mudrost, to je Allah dostano stvorio zvijede. Prvo ukras nebesima, da s njima gađa šetane koji odredbe, nakovi kojima se, kojima se ljudi kovode. Napiše sad pod naslov, Raženje kiše na osnovu položaja zvezda. A ti položaja je 28. Odnosno, propisuje se kiša tim položajem. Prvo, to je veliki širk. Deča je na dva načina. Znači, prvo širk. Šta je širk znači o tom? Da čovjek kaže, ovo položaj zvezde, taj, taj, podalj nam kiš, nam spusti kišu na nas i slično tome. Znači, da traži od zvijezda da od B da pripiše pojavu kiše tim položajima zvijezda. Da misli da te zvijezde, njihovi položaj da izazivaju kišu, a ne Allah Đelšanu da daje kišu. I to je veliki širk. A mali širk je da smatra zvijezda razlogom kiše. Smatra zvijezda razlogom kiše. A ispravno je da uzmiješ zvijezde kao znakovi i pokazatelji a ne razlozi ili zasebci. Zvijezda se ne, uz, ne smije uzmati kao razlozi i uzročnici nekih pojava ili samo kao znak. Ako kiša donosi bereke, Talad Lešanov kaže da to samo ne može pisati. On daje, kaže Allah Lešanov, pa teže aluna riska kum enekum tu kezi bun. I umjesto zahvalnosti što vam je, je hrana darovana, vi u njega ne vjerujete. Znači, umjesto zahvaljujete Allah što je dao kišu i obskrbio vas, vi to propisuje se zvijezda, odnosno u njega ne vjerujete. To je sura Vaki 82. A Mudahid je rekao na ovaj aj, znači na tefsir ovog ajta, to je njihovim riječima za položaj zvijezda. Govorili su ta i ta zvijezda nam je spustila. Znate da ima i sad u svijetu ljudi koji obožavaju mišlju. Kravu. Kaže Allahu poslanik sa sam znate li šta je vaš gospodar rekao? Rekao sa Allahu njegov poslanik najbolje to znaju. Pa je rekao, Među mojim robovima samo su vjernici i nevjernik. I nevjernici. Onaj koji je rekao, pal, pala nam je kiša s Allahom dobrotom i milošću, pa ta je vjernika. U mene i, i ne vjeruje u zvijezde. A onaj koji je rekao, pala nam je kiša zbog te i te zvijezde, ta je nevjernik u mene, vjeruje u zvijezde. U tefeku na lehi. Buharija je muslim 846. Buharija, a muslim 71. hadis. Sada piše Rija. Rija, pritvaranje. Kako se pretvaramo da, ja, da slušamo, a ne slušamo. Da nas boli stomak, a ne boli. Napište Rija je rađenje stvari da bi nas neko rađenje stvari da bi nas... A u šerijatu rađenje radnost, to ispoljavanje pokonosti drugima kako bi je htjeli pohvaliti. Znači, rađenje radnje, znači pokornost, može biti pokornost kao Allahu, ali da bi drugi. Znači, dođeš ti, oda se ljudi u džamima, oda i ja neću ostara ljudi kažu, ne ide na džumu. Ili, a oda i ja klanja kad sam već kod džamije, reći ljudi šta, pa onda kad si sam, sam namaz, to brže obaviš. A kad dođeš negdje ljudi imaju, koračiš se ruke, digneš, pa onda razmišljaš, joj stavit će. Sjećat su ne priđe kad su ljudi hvalili onog čovjeka i on rekao, Ova rekao, joj, vidi kako skrušeno klanja. Kaže, on daj, zek. Kaže, ovaj treći, kaže, oni posti i onda ušuti, a on onda iz namaza, kaže, i hač sam ja obavio. Kad znate da sam obavio hač. znate da sam klanio nosi i namaz, to dobro znate. Znači, uljepša to toliko, znači, da bi ga drugi vidjeli a on je skrušen, a kaj sam to bude gimnastika. Znači, to je, to je rija. Zapište pod naslov propis pretvaranja. Šta je propis za ovo? Znači, malo pretvaranje predstavlja mali šir, ali veliko pretvaranje, ko, kao što je kod licemira, pretva, znači, predstavlja šta veliki šir. A šta je malo pretvaranje? Kad tu je tu, čovjek ustane klanja i preklanju, samo sad uljepša je namaz da dođe, klanja, hoće izbori, hoće da cviriš beretke su tu prvi sa dobe glasove i nikad ga više. Jele, taj ovo je veliki, veliki širk, vola, nije on uče i ne klanja, sam to se uradi dunjaluka, pa da, lavno se. Ali licemjeri, oni su, znači, u su pokvareni, njihov, kao što smo rekli, njihov nifak, prekaranje, opasno, dolazi sa dva lica, oni, to je li je kono još se pretvara? šije kad nema šarijaske države u njiha, onda im je tukija devet desetina vjeri. Tukije zetvara se. Kao on slijedi Kur'an i sunnet, on sve dobije priliku poziva u šiza. Čak i ponavljaju namazima, odnosno, el, znači oni smatraju namaz ispravan za naši imama. Bilo je Buhanifu, Maliku, Mahmed ili, ili Šafi, on nema veze. Kogod je sljedbenik, evo li sunneta od ova četiri mezheba, oni za njim namaz da smatraju validni zato što ih smatraju kafirima. Opasnost pretvaranja. Kaže poslanik sallallahu alejhi najviše šta se čega se za vas bojim jeste mali širk. Upitali su šta je to mali širk, odgovorio pretvaranje. Ali izbilježi imam Ahmed 5. tom 428. a 629. Taberani u Kebiru svom isto bilježi 4301. Afz ibn Hađar Ugu na Ramu. Lanac ovog hadisa je ocijenio dobrim. Mundir u Tergibu kaže za njega da je džegi dobar, a Abdulkadir Anaut kaže, to navodi isto u valorizaciji hadisa, hadisa djela Šerhu Sunne, 14. tom, 324. sam kaže da je lanak prenosilaca ja. Dalje, po dva, neće biti oprošteno ukoliko se njegov počinitelj ne pokaje za njeg uzvišan Allah je rekao. Oprošteno Allah je rekao. Znači, za ono drugo gore, veliko leće, Allah je ono veliko lice mjerstvo oprosto, ak, osim ako se to je pokaj na dunjalu Dokaz za to su riječi, in Allah ila jatkur ma dune zalike ili menje ša. Allah neće oprostiti nam kao drug prepisuje, oprostiti manje gre kome hoće od toga sura MSA 416. ajtemu. Ovo drugo, znači, ovaj drugo lice mjesto po, znači, briše dijela kod čovjeka, njegova dobra dijela. Kaže, u hadisu kući, a bilježi ima Musa, još Allah je rekao, ja sam najmanje ovisan da mi prepisujete druga, najmanje potreba da mi prepisujete druga. Pa ko učini neko djelo u njemu i pripiše mi nekoga, odnosno druga, ja osram i njega i njegovo djelo. Kaže da je ovaj širk, kriveni širk, opasniji, kaže, od iskušenja deđala. Allahu poslanci rekao mu, hoće li da vas obavijestim onome od čega više strahujem po vas nego od deđala. Rekli su, svakako Allah upoznaš, rekao je, skriveni širk, čovjek će ustati da klanja pa će uljepšati svoj namaz kada vidi ga, kada vidi da ga gleda i drugi ljudi, odnosno drugi čovjek. Hadis bilježi ima Mahmed, treći tom, 30. hadis, Albani ga je ocijenio dobrim u sahihu džami, pod brojem 2607. A šta ako se u ovom dobrom dijelu po, pomiješa pretvara. Znači, pola se namaza klanju iskreno da počne licemjerstvo pojavljiva se. Znači, licemjerstvo, ovaj rija može se pojavljivati, znači, na početku dijela u sredini na kraju. Pa da imaju tri, znači, tumače, ono, tri način. Prvo je na dijela u osnovi je želja da ga ljudi vidje. Ovo predstavlja širku, dotični i bacija ništavan. Znači, čim odma ima želju, da te ljudi vide, odmah ti uništava početka djela. Drugi šuze da nije, nije začinje djela, bude Allahovo zadovoljstvo, ali u toku djela dođe do pretvaranja. Znači, počeo se neko djelo radi, u toku ti počne šetan donositi da pretvaraš. Ovdje se mogu desiti da, e, dva stanja čovjeka. Da se čovjek bori sa svojom dušom, da se ne prepušta pretvaranju. Da li je, e, da nije zadovoljna time. U ovom slučaju, pretvaranje koje se pojavilo neće imati utjecaj na dotičnu djelo. Znači, ako ti počneš sa pre... je šetan, u većinu tu tako, dođe šetan, počne ti govoriti, vidi ti se boriš da, da, da ti ne poljulja kraj tvoj balet, onda neće primčeti Allah za sami sa to djelo, ako bude, znači, iskreno. Dalje, dva, da bude zadovoljan tim pretvaranjem, da mu se, se prepusti i da ga ne otklanja. Znači, to je ako, znači, jedan je reka klanio iskreno, a drugi nije, jedan reka te primlja, a drugi... Prime, kada bi čovjek podijelio sto, sto hiljada maraka ili hiljadu maraka, sto maraka radi Allaha, a drugi stotina radi pretvaranja, šta bi bilo s ovim? Znači, ono sto mu bilo primljeno, a ovo drugi stotinu ne, ne Ali šta ovdje, ovdje smo napravili lapsu, za šta ako, na primjer, ako jedan rekat smo rekli, je tako, ako je jedan rekat, isto drugi, ne, ne, ovo je, ova dva rekiata su jedna celina i čitam namaz nešto, ali na primjer ako je klanio iskreno sunetske sunete podne, a farde nije, znači sunete su mu ispravne far Ta primjer ako čovjek čuje da ga ljudi hvale ono što je kod njoj, obraduje se tome, je to? Znači nema nikakve smetnje u tome. To je kad je postanik dobra vijeza čovjeka. Znači čega je, kad pitao čovjek, hvali je ljudi čovjeka i on čuje o tome, je to lice, što je postanik? Kada to je gusa, a ja to je... Ja, na njalku, hadis bilježi imam muslimu. Znači on nije tio u osnovi da ga hvali ljudi, ali ljudi su ga hvalili. Znači to je samo lijepe vijest na dnjavu. Drugi primjer jeste ostavi čovjek djelo radi ljudi, da ga ljudi ne bi hvalili, vidjeli ostavi djelo. I ovo dolaže i to je također pretvara. Ostavio se ti uđeš u meštaš, kada ti je tu meštaš. Iskotaš licemjera, sam sjedneš, ne klanjaš, i to je pretvaranje. Ideš, ulaziš u namaz i klanjaš, i boriš se sa šeitanom lanom. Taj lijek za pretvaranje, e, prisjećanje vrijednosti, isknati koliko je opasno pretvaranje da uništava tvoja djela, prisjećanje na ahiret, makranje da tu pretvaranje može samo šteta, ne može pokoriti. Šta je lijek za to? Učili smo dovu. Allahumma inni eudu bike en ušike bike šeian u en eudu bike stakfiruke limala a'lamu. Znači, bike šeian u en a'lamu wa a'udhu bika wa astaghfiruka lima la a'lam Allahu moj ja ti se utječem da se da ti smatram nekoga ravnim a ja to znam i tražim oprost od tebe za ono što učinim, a ne znam. Napište sad pola nastavljen da čovjek stekne meta ta ibadetom. Znači nije mu je da sa namazom ibadetom zadobi meta, cilj mu je dunjalu. Znači čovjek ibadeti da bi do, do, zadobio dunjalu koliko danas ima kada oni dobivaju novac i on kreni rad toga sa njima, kaže, ode ja tam sa njima, tamo je dobra hrana, kao što idu neki sa sufijama, da sofre i ostalo, ili dobit ću auto, ili dobat posao, ili položa, ili nešto slično, ženit ću se, na primjer, kod hađ obavi radi, dunja, da, radi zvanja ili dunjaluka, da bude hađija, kaže, kao onaj, kaže zove me Hadio, nisam da potrošio desila mara. Ili na primjer koji se bori isključivo radi ratnog plena ili onaj koji uči ezan samo za platu, ili onaj koji klanja ljudima kao imam samo za platu, ili školuje se za vjerske znanosti samo da bi dobio papir i da bi se zaposlilo. Propis ima ovaj dva zna Koliko svim tim svojim dijelima nastoji da dobije dunjalsku korist, tada to biva velikim širom. A koliko želi time da dobije neku određenu samo korist jednu, ili manju korist, to je onda biva šta, mali. Allah Đerošanu upozorava čovjeka, ne morate pisati, da, da sa ibadetu traži samo od Allaha Đerošanu korist i spasa, ne od drugih, kaže Allah sallam, men kjane yuridil hajate dunja, wa zinateha nuefi ilaihim, a malehum fiha, wa hum fiha la yuhasun. Kaže, Allah Đerošanu, onima koji žele život na ovom svijetu i ljepote njegove, mi ćemo dati, plodove truda njihova i neće se u njemu ništa prikaže dalje u lajke ladine lejselam fil ahiret ili nan ali na ahiretu neće imati ništa drugo do vatru ve habita ma san, sane u bima, fiha ve vatru ma kjanu u jamelun kaže Allah Đelšanom tamo neće imati nikakve nagre za ono što su na zemlji radili i bit će uzaludno sve što su učinili prevo značenja sure Hud 15. i 16. Allahu poslanik sa svom je rekao, ko bude tražio znanje kojim se traži samo Allahu o lice, a on ga ne bude tražio osim da postigne neki od unjaličkih ciljeva, on neće osjetiti miris dženneta. Ahmed i Ebu Davud. Ahmed 8103. hadis, a Ebu Davud 3189. hadis. Znači, kad su pitali poslanika sa osrm, to se boli radi plena, radi ugleda i radi, radi onaj rabrosti, pa ko je na koji od njih na Allahovom putu, kaže poslanski ko se bude borio da Allahova let bude gornja, on je na Allahovom a koji će se podpaliti džahenemska ova, treba urediti onaj hadis Buhari, bude koji? Ali je Atis Kur'ana, drugi umućan čovjek i, i treći Mujahid koji je poginuo. Pa šta će se im reći? Do čega se ti bori, Allah te obi, ja te kažem, rod obila to tako da grade što će bio u džihadi povinno. Reče, bore se rad tebe, kad ti se bore sam da kažu kako si rabat, borat, svoj tega u džahenem. Onom što si ti, šta si ti u radnosti mjestu koji sam dao, kad dijeli noći i danu, da to da uzme nekih dijela, da kažu kako si ti, maša Allah, bogat. Treći, što si ti, šta si uradio s Isom, slagrat koji se dao, kaže, poučavao ljude i dao, daj, čača. Ana, na našem je kada bi novo car, a, kaže, vas, La jestevi ashabu nari, ashabu ljene, što kaže lijepo uči, A niko nije shvatio da nisu isti sam. Niko možda tu čak i ne klanja, a ne zna da je on u onoj prvoj kategoriji ashabu nar, Ali on lepo to uči, ima lijep zup, pa zaplaču, a ne plaču kad grijehe radi, zaplaču stigne i taj Kur'an kao. Vjerovatno čini, zaplače šta sam uradio od ovih ljudi. I siroma misli da je mu'min. I mnogi misli, kaže Jan Daja, kako njih nije stid proziva naše ljude, oni plaću kad se uči na me ludu Kur'an. Čim izađe, odmah Allah propisuju druga i neklanim Jan Daja. Lepo ugle plakanja. Znači, završili smo inšala, sada sam napište halfu, zaklinjanje nečim drugim mimo Allaha i to ćemo inšala sutra završiti nam. Sutra nam je završni dan, završit ćemo s ovom knjigom, ali s vjerom mi smo završili to dobro da znate, ostaje borba. El džihad u madi ila jeum il kijana, džihad ostaje do sudnijeg dana inšala. Oni koji se ne boje reći riječi istine dok drugi mudruju, a ummet krvari www.poltalk.com Soba put vjernika. Obezidni. naše web stranice www.stazomislama.com i www.spasenaskupina.com Ehlen wa sahlen. imal koga Umet brat Umet Ovdje možete slušati eminentne daje i profesore islamskih nauka kojima nije stalo do titule nego samo do islamskog znanja koji nemaju plate za svoj rad i koji ulažu vrijeme i metak da ovaj naš napaćeni narod nauče pravilnom islamskom vjerovanju. O maturant, o tappat ihopbat lösningar Ilka armar ökrar Men ljuset med kvinnor är mitt Dörsord med sant Men ljuset med kvinnor är mitt Dörsord med sant www.paltal.com Sob apud vjernik, istinski nasljednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunnetskih mimbera. www.paltalk.com Soba put vjernika.